Thank you. rugăciuni, deosebit slujba Sfântului Maslul, acolo unde erau bolnavi în sate îndepărtate, anche in extremis. ceea ce s-a întâmplat acolo însă nu am mai avut nevoie de niciun fel de posibilizare. Decât că am în multe, dacă nu chiar în toate situațiile, Pentru că nimeni nu ne-a învățat această importantă lecție, care este răstătoarea lecției lui tale. Începe motivit. Când suntem mici și părinții ne învață că noi vrem să jucăm cu chibriturile, să-l dăm drumul la gaz, să-l băgăm degetele în priză, să-l aplicăm peste fereastră, să-l traversăm pe roșu, Lisa vezi, sufletul este rostit, mai cu seamă în expresii peorative. și tot într-o perspectivă a, a imaginației. profund, încât sărbăticiunile din jur îl recunoșteau ca stăpân, ca și câinii lui care înțeleseseră atunci, în noaptea aceea, în limbajul lor câinesc, că rubii nu mai veniseră să atace și să fure, și să se supună și să ceară. Apoi i-a arătat că fiarele bătui fructe om, pentru că îi simt sărbăticia, condiția de fiare mai feroce decât a lor. Și în sfârșit, încă și încă o dată, că la Dumnezeu ceea ce pare de neînchipuit devine realitate. Incredibilul devine un fapt oarecare, piedicile pot fi căi deschise și tot ceea ce la noi pare cu neputință, la El este realizat. Și cum de a ajuns omul așa, Părinte? Și de ce a ajuns așa? Întrebă Petre retoric, evident. Într-o duminică, conducându-l pe bătrânul Iovic cel orb spre chirie, Simțind urmarea celor care ieșiseră de la biserică, m-a întrebat. E multă lume? Da, i-am răspuns. Da, da, a zis și el, Domnule. Multă lume, oameni puțini. Iar cei care mai sunt puțini, sărmani și orfani, nu vor decât casă, mașină și bani. Pentru ca să le obținem ca acestea, de aceea vin la biserică. Să roage pe Dumnezeu să ducă ce băncile, să le dea credite, să propui case și mașini. Iar în felul acesta se devine și ei titlurile cineva. Și după ce de premiile care îi robesc pe zeci de ani, casele devin niște dormitoare, unde se vor întoarce seara de târziu epuizați. Spre a dormi câteva ceasuri, adesea am în fotonii în fața televizorului, iar dimineața se vor sui iarăși în mașini recuperate pe datorie, spre a se duce să câștige banii pentru a plăti ratele la casele luate cu împrumut. Mai există o categorie, adăugă bătrânul Ionin, a celor care nu trebuie să facă împrumut. Ei au bani, fac bani, dar din păcate, și din păcate fac bani, aceștia sunt atât de săraci încât nu au decât bani. Acesta e harul omului fără harul Domnului. Păi da, continuă de rogă. Pentru că bietul om nu se mai gândește că venim Hristos l-a restaurat cu totul, ridicându-l și din blestemul căderii sale, atunci când mâinul pe Dumnezeu acesta i-a zis, blestemat va fi pământul pentru tine, o steneală să te în el, toate zile vieții tale. Hristos însă, când a venit cu mare el a zis, nu vă îngrijiți pentru viața voastră ce veți mânca, nici pentru trupul vostru ce vă veți îmbrăca. Au este viața mai mult decât hrana și trupul decât îmbrăcămintea. Priviți la păsării cerului, că nu seamănă, nici nu se seceră, nici nu adună în jipițe, și Tatăl vostru cel ceresc pe hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai presus decât ele? Și cine dintre voi îngrijind se poate să adauge stătului sale un corp? de perspectiva câmica în jurul căruia gravitează atâtea oferiți, atâtea argumente am spus mai devreme, în manualul de învățătură de credință ortodoxă, la pagina 283 în ediția Trinitas sau pagina 282 ediția uh, Renașterea, există un text de o școală, o cărticică la minte, dacă mi-ați îngăduit, pe care îl îndemn. Să o aveți în apropiere. Răspunde la fel de fel de întrebări. La pagina 6 a despre care am zis, 283, respectiv 282, un text greșeal lămurește ce este dragostea aceasta de sine. Numind-o virtute de seama creștină. Lămurind ce este ea, repet, întâi de toate și iată o temă. Trebuie o găsim și pe la unul loc, dacă reușeți. Aflând ce este. Dar mai presus decât asta, aflăm cât de multe ne murește. Este ca o cheie a binelui, care poate fi răsucită în broasca răului și descuiat din nemurate de ajuns. Cum ar fi de pildă stăruina în rău, neputința de a scăpa de păcat, neibirea de Dumnezeu și, printre altele, neibirea de aproapele spun Sfinții Părinți că dacă nu vei iubi pe aproape de tot pe care îl vezi și nu vei putea să înțelegi că El este întâi de toate făptura lui Dumnezeu, chiar dacă este crezut și face rele, dacă pentru El te poți ruga, dacă pentru El nu-ți sâșinești o picătură de lacrimă din ochi, cum ai să poți iubi crezut? Iată de ce ar fi necesar să învățăm să ne împăcăm cu aproape. Aș vrea să vă pot întoarce, sper să nu uit puțin mai puțin, să rămânim un pic ce înseamnă aceste împăcări. A patra împăcare este împăcarea cu lumea. Împăcarea cu Dumnezeu este generatoare, respectoare de pace. Iată de ce e așa de important să ne împăcăm cu Dumnezeu. Pentru ca să avem pace. Nu e așa că de astăzi mai departe, când ne vom întâlni cu un semn de al nostru și vom vedea că nu are pace, vom înțelege că ceva în relația lui cu Dumnezeu nu e regulă. Că omul acesta are ceva probleme în relația lui cu Dumnezeu. Nu s-a deschis. N-a înțeles. s-a voit. A spus am să achiezi această părere ușor Să ne lăsăm noi mori în barbier. Am auzit că adesea și aud în preajma mea spunându-se purtarea de grijă al Dumnezeu, să ne lăsăm în purtarea de grijă al Dumnezeu. Sigur. Dar în momentul în care ce, lăsăm purtarea de grijă al Dumnezeu, se întreabă dacă ce e de fapt. În momentul acela, Dumnezeu acesta delicat se dă parte și zice cum Poate vrei să-ți adunci în bucuria din a dezbate, să-ți plătești Pentru că de am citit mai devreme. Certificat de garanție, zis, nu vă grijiți. Căutați împărăția cerurilor și toate acestea vi se vor aduca. Sigur că nu trebuie să stăm în condiții vegetale, ci să le facem, precum zice Sfântul Ioan Gură prea Dumnezeu, zice Sfântul Sfântul Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, să încercăm să ne facem noi ca Dumnezeu, să vedem, nu le rezolvă Dumnezeu care e noastră. Chiar și de cele mai puțin importante și la care nici nu s-o Dumnezeu să Să încercăm. Împăcarea cu noi înșine, împăcarea cu sinele, este generatoare de tine. Pentru că vorbeam mai devreme de acrivie. Între pace și crimă, diferența este că pacea este în păcare, adică omul este în păcare. Iar crimă este așezare. Asta sunt diferențe. Și vom ști acum că atunci când un om nu este în păcat, ceea ce face, ceea ce are, când are, înseamnă că nu are pace, adică înseamnă că nu când vom vedea că nu e așezat în traversare, în modul la care gândește, în modul la care lucrează, în modul la care se devolvă cu ceilalți, nu e așezat, înseamnă că nu e împăcat cu el, adică nu e dignă. Nu? Împăcarea cu aproapele este generatoare de dragoste. Iată de ce e așa de important să ne împăcăm cu aproapele. Iată de ce începem să înțelegem de ce când a venit Hristos, a venit cu legea aceasta nouă, să ne iubim aproape. Pentru ca să fim în dragoste. Oare nu asta lipsește tot mai mult între oameni? Între copii și părinți, între părinți și copii, între copii și copii, între părinți și copii, între vecini, între colegi, între soți m-am raportat eu la Dumnezeu astăzi. Și voi și mâine putea fi. Și dacă nu m-am raportat la Dumnezeu, voi putea să vin cu șurință la cine. Sfinții Părinți sunt categoric acolo unde trebuie să Dumnezeu să ne să E un bilanț pe care îl trebuie face cu mare ușurință. Ce înseamnă raportarea aceasta? Una simplă. Doamne, ajută-mă să pot coborâ Diamoci Și petre strigă la Părintele și întreabă, cui mi-o lași? de deranja și de confinează. Există un păcat doar de primele 10 păcate mari ale omului. Și anume, grija de multe. Grija de multe. Pe care ar trebui să avem o vedere și să ți povedim. Așa cum ar trebui să avem o vedere un alt păcat pe care, pe care poate nu-l avem și nu ne gândim la el. Și anume, nesocotirea de Dumnezeu. Atunci când lucrăm, cum spuneam mai de la începutul întâlnirii noastre, când începem să lucrăm idolatric. Adică, și e simplu de înțeles. Dacă ne ducem într-o așezare străină, în care nu a mai fost niciodată și nu cunoaște ulițele, străzile, locurile, nu e așa păcat ajung și acolo simțim nevoia de cineva pe care să-l întrebăm. Cum fac să ajung în punctul în care vreau să ajung? Și cât de mult însemnează să nu afli de acela? E un mare filosof al Alexandrei, l-a întrebat într-o zi fostului coleg de școală, Vasilice Mare, spune-ne nouă minunatule care este cea mai înaltă filosofie a creștinului. Și Marele Vasilie a răspuns, cea mai înaltă filosofie de sucieria, nu doar a creștinului, este să avem de-a pururea moartea înaintea ochilor. Noi însă, din nefericire, nu vedem moartea pe cum este, pentru că înțeleg încă și tăilea și râdă, cum au deschis-o neînțelepții, privind spre ea prin falduri negre, ca spre baubaul din poveste. Angoasele și anxietățile cele mari ale lumii izvorăsc tocmai din acest cuvânt. Moarte. Nu există nonșalanță în relația cu moartea. Cel mult o impicoasă conștiință care de frică îi strigă eclatant scântului din fostul grad. N-am timp nu pasă. Dar nu-i pasă. Îi pasă și cei nepăsători îi pasă. Singurii cărora nu mai pasă de moarte sunt morți. Cine n-a gândit încă moartea, la vedere ei simte că deasupra ploapelor fântfâie o albă rece. Moartea este atât de aproape, cu mult mai aproape decât ne imaginăm noi. Vremea morții este în fiecare clipă. Murim de altfel cu fiecare clipă pentru a ne naște din alt de clipă. Prezentul însuși este un viitor de o clipă, care se valsă și se valsă și se valsă prin acea clipă, chiar în acea clipă, într-un ireconciliat Nașterea noastră în veșnicie consistă însă în acea clipă mare, care se va fi despicată mirabil, o parte rămânând lipită de trecut, iar cealaltă revenind iubișii și cât de frumos ne pregătește Dumnezeu pentru această clipă nesfârșită. Adormim fără teamă în fiecare noapte, pentru că știm că în fiecare dimineață ne vom trezi și iarăși va fi viață. De ce nu fi mare tot așa și spre acea mare adormire? De ce este așa de greu să credem că ne vom trezi așa cum n-am fost niciodată, cu totul noi și diferiți în dimineața de Cincinii. Scrisoarea continuă. Am citit doar acest fragment pentru ca să înțelegem cât de important ar fi să înțelegem ce e cu moartea asta și cum ar trebui să Ea fiind singurul lucru, singurul în viața noastră și prezentă, precum am spus, clipă de clipă, murind fiecare al Barnabes este cel al sapienței. Asta cumva lega și de ceea ce am de ceea ce am vorbit, adică înțelepciunea. Sapiență. Cele două dimensiuni și etapele sale. Duminirea și înțelegerea. Duminirea care ține pe cum arată Mântuitorul între 0 și 30 de ani, viitorul n-ai și copile până la 30 de ani, și înțelegerea care duce spre înțelepciune 30 și 60. Nu e o regulă. Nu toți cei care au ajuns la 30 înseamnă că sunt uriți. Așa cum toți cei care au ajuns la 60 înseamnă că sunt înțelepți. Ce bine fi. Dar noi vorbim astăzi, din nefericire, nu despre bătrâni înțelepții planetei. Și vai, cu spun asta despre bătrânii nebunii planetei admite, adminte eu nu în lumea aceasta să mă fangosesc. Să fac mesmericul, vai ce bună frumoasă, vai ce nădejdea, n-am nădejdea. Întrebat de multe ori am fost întrebat public, credeți în schimbarea lumea acestea? Și am spus nu. Și pentru că văd la prea mulți din cei care cumpă planeta o prea mare necăsare. Trăim într-o lume bolnavă, cum spuneam la început, și grav este că este bolnavă. Grav este că ea a început să-i placă bolile de care sapiență care va să ducă cu gândirea și cu înțelegerea. Al cincilea S este Sfințenia. Sfințenia pe care o căpătăm dacă vrem, dacă ne străduim, dacă o stenim. Și în iubim asta. Prin Iohaistie. Sfântul Serafin de Zarău spunea că demersul mântuirii noastre, cea mai importantă întreprindere ar fi aceea de a agonisi Duh Sfânt. Duh Sfânt nu te roagă pe Euharistie. Dar nu agonisitor, ci păstrător trebuie să fim de Duh Sfânt. Pentru că altfel putem înghiți de Euharistie și va se sparte Și Sfințenia din o altă perspectivă privită aici, și anume ca și șansă pe care ne dă Dumnezeu. Sfințenia nu este un dar pe care Dumnezeu îl dă selectiv și predestinat. Tu da, tu, nu, tu da. Și este rolul au fost oameni mari păcătoși care au ajuns mari sfinți. Și sfinți care și-au dorit, cum a fost cazul iarăși, la ce nu se Sfințele Sfântul Doamne de Ală, nici nu putem, fără, fără, care și-au dorit de copii, întrebați din toți copii, ce vrei să te faci? A zis, eu vreau să mă fac sfânt. Și ei și și noi. Deci se poate. De aceea o punem aici. Nu este o condiție a mea. Dar este la îndemână. Sfințenia înseamnă atunci sfânt, da. Deci și cu toții cum suntem chemați de către preot. Al șaselea S și al șaptelea S reprezintă pârghiile de lucru pentru cei cinci stâlpi, pentru cele cinci cariatite. Și anume, stăruința și silința. Ce este stăruința și ce este silința? Ca să ne traducem tehnologic. Silința înseamnă a vrea cu tot din a te strădui, a sârbui, deci, întâi de toate să vrei cu Zice o sintagmă pe care un părinte Antonii Măniță și-a transformat-o în titlul de carte. Dai voinței putere. Și conectă de tine la Plus Dumnezeu la pe mine. Dai voinței putere. Aud în dar nu pot, dar mai pot, dar să vreau, nu pot. Nu există. Dacă dai voință, vei putea putere. Stăruința înseamnă a insista, a persuada, a persevera. De aceea, aceste două pârghii lucrative sunt indestimabile că tu sunt și cele două care sufletești, mintea și inima. Adică, acolo, în cazul minții și inimii, orice gând de simțit și orice sentiment de gândit. De aceea, până când ai dobândit oarecare măsură duhovnicească, dacă ar fi să fii întrebat ce faci acum, gândești mai mult sau simți mai mult? Nu știi să spun. Numai în momentul în care ai dobândit o oarecare măsură duhovnicească, faci bine această deosebire, pentru că să nu te poată înșela diavolul, dându-ți un gând, arătându-ți un gând de lucru, care circulă unii dintre dumneavoastră să evenimente de băutură, de droguri și de sex protejat, care vă protejează de fapt pe voi de complicații, de efectele nedorite ale vieții moderne, civilizate. Parcă ați investit un serviciu de realizare care vă scutește de noi și de problemele noastre sufletești, ca de șobolani în sune, inima mi se dezgheța, frigul din ea se evapora ca și cum suflarea caldă a cuiva ar fi cuprins Ca și cum un alt suflet ar fi intrat în mine și ar fi îmbrățișat sufletul ca să mă căzească. N-am crezut că există așa ceva. O astfel de dragoste. Am văzut mereu mai atingerea trupurilor, îmbrățișarea lor disperată, care nu atinge sufletele, ci le lasă și mai singuri, și mai pustii, și mai reci. Există dragoste, mamă. Există dragoste, tată. Suntem în noiembrie și bine e primăvară, înțelegeți? Sunt pline de izvoare care curg prin noroiul pe care l-au lăsat toate ierile de vieții mele în urmă, care acum iată mai ascuns sub falsul alb al zăpezii. Deși văd în mine toată mândăria lumii, totuși am mai multă poftă de viață provocând. E soarele cerul Sfântului meu, lumină și căldură. de mare. Are puterea de a face să crească iarna și voi și flori. Stăteam în chiria aceea într-o tăcere calmă și duioasă. Mă așteptasem să fiu întâmpinată cu reținere, să fiu judecată și combătută, mustrată, luată la rost, să-mi se țină prednici și nimic din toate acestea. Doar călugă care de cer. Doar metanile din mâna lui care se mișcau încet, încet, ca un ceas care măsura în timp ci mila. De la o boală la alta, mila aceea și înțelegerea tot creșteau și creșteau, până mi-au lăsat inima atât de tare, încât am izbutit de plâns. M-am aruncat atunci picioarele lui și plângând în hohă, că am început să spun totul, totul, totul. Nu mai știam cine și unde sunt. Nu mai simțeam spațiu și timpul. Doream cu disperare ca unătatea ceea ce mi se descoperise să rămână cu mine să stau în casa ei și să mă la masă lui, să privesc prin fereastra ei, să fiu copilul ei, care se joacă în curte, care se bucură de laude de ei. Și în asta trebuia să spun totul. Să dau totul afară din mine, să mă eliberez de tot ceea, de tot ceea ce pusese până atunci. Să dau afară tot ce era de afară. Acolo, în dragostea aceea trebuie să mă nasc și să locuiesc, Acolo ar fi trebuit să fiu întotdeauna. și să nu cunosc altceva. Dar eu m-am născut afară din oameni zboriți din rai, care s-au învățat să trăiască afară, în întuneric și în jocul disperării. Oameni care au colonizat cura și durerea continuă. Oameni care au locuiesc în lașină și care s-au învățat cu căldura efectivă, care au uitat mireasma bunătății și dragostea cu Dumnezeu. M-am îndrăgostit, m-am îndrăgostit iubești tale. Nu un băiat, nu haine, nu vreo muzică, nu vreo carieră. M-am îndrăgostit de viață de umană. De Dumnezeu m-am îndrăgostit și de om. Toate acestea m-au strâns într-o singură îmbrățișare de nesfârșită dragoste și de iușire, când m-au prins de umeri și m-au ridicat, nu de pe podeaua de lunga unui ghilin, ci din adâncul mormântului în care locuia Sfântul acum, chiar dacă lumea întreabă ei, cu toate lucrurile și toate modelele din fericirea mea rămâne neștiută. Pentru că acum ea nu mai vine afara mea să vină lăuntrul meu, ca să depinde de capriciile lumii, ci vine din lăuntrul meu și crește până se revață în jurul meu și nu trebuie decât un singur lucru. Să rămân pe din ceasă izvorul Ilie curge dispus de bogata această iubire curioasă, care înțelege și iartă și dreaptă cu nespusă blândețe toate rădăcinile Iisus Dumnezeu care s-a făcut om, care s-a răstignit pentru vina ta și care a înviat pentru viața